для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Раптам панасавы словы прымусілі і на гэты даўні амаль забыты выпадак глянуць з нейкага зусім другога боку, як бы з тылу. Яму не хацелася гэтага. Ён не жадаў, каб душу тачылі, як караеды дрэва сумненні. Хацелася, каб усё было проста і ясна. Пасля такой перамогі, у такую вясну, паслаць яго к чорту гэтага мужика з яго развагамі, Я табе, Андрэевіч, скажу, зноў азваўся грамыка. Я так думаю, мелі права ў рэспубліцы ў вобласці падумаць разам калектыўна, параіцца з народам, з табой, са мной, і каб я не баяўся выказацца. А чаго ты баішся? Самога сябе баюся, дзіўна усміхнуўся па нас. Сам сабе не веру, праўда? А каб мы паверылі сабе і адзін аднаму, то грамадой нешта прыдумалі б, падказалі б бацьку. А то мы маўчым і чакаем, што скажа ён. А раптам ён нічога ўжо не можа такога сказаць, а? Што тады? Яго не чапай па нас, ён... А я не чапаю. Ты бачыў, ён у мяне ў хаце на тым месцы, дзе раней абразы віселі і я штодня малюся на яго і дзяцей вучу маліцца. Адну цешчу ніяк прымусяць не магу. Не прызнае старая качарга. Ён засмяяўся, выскаліўшы свае буйныя жоўтыя адмахоркі зубы. Так ён смяяўся часта, гэты пракураны трактарыст і танкіст. Пятро любіў такі яго смех. І ў той міг вясёлы смех ягоны даў палёгку. Смехам старшыня як бы руйнаваў сур'ёзнасць усяе размовы, як бы казаў: «Намалоў я лухты, пазабавіўся трохі тут у сасонніку, а цяпер хопіць, забудзем зоймімся справамі. Пятро падумаў з філасофскай інтэлігенцкай разважлівасцю. Мужык ёсць мужык. Ён заўсёды скептык, і ўвесь час яму хочацца новай эканамічнай палітыкі. Усё на пачатку было так, як Пятро марыў, несучы бульбу. Саша недзе затрымалася на візітах. Ён сам набіраў бульбы і варыў больше чыгунок, чым звычайна. Можа, нарэшце дазволіць сабе такую раскошу. Трашчалі ў грубцы сухія тонкія галінкі, языкі полымя з вясёлым гудзеннем аблізвалі закаптелы чыгунок. Вада яшчэ не кіпела, але на паверхні яе плавалі ўжо шматкі пены – Апякаючы руку, Пятру знімаў пену лыжкай. Пакуль яны ішлі з грамыкам, і той нёс мяшок, пакуль абіраў бульбу, сёк галлёй распальваў у грубцы, у душы яшчэ трымаўся некі нядобры асадак, рэштка той трывогі, што з'явілася падчас размовы, рэштка нездавальнення сваім маўчаннем, не да твару гэта сакратару. А запалаў агенчык і як бы выпаліў усё понес с дымом у комин. А закружила у чыгунку вода и зусім стало весело. шмат што робіцца не так, шмат што незразумела. Але чаму ён так балюча павінен браць усё да сэрца? Хіба ж усе гэтыя праблемы толькі яго ці панасаў клопат? Думаю ўвесь народ і працую ўвесь народ. І няпраўда, што ўсе чакаюць, што скажа адзін чалавек. Сам жа ён грамыка не чакае гэтага, працуе ад цямна да цямна, каб лепш і яшчэ больш насеяць і сабраць ураджай вяртаюцца салдаты. Яшчэ шэсць узростаў звальняецца. З якой прагнасцю яны накінуцца на працу, а будуць працаваць людзі будзе плён працы. Нешта зробіць, каб і ў сяле больш аставалася ў калгасах. Галоўнае, што перамаглі хоць і вялікай крывёй. А калі мір, то ўсё наладзіцца. Народ такая сіла, што ўсё адужае. З мяне будзе правільны гісторык. Я ўжо добра засвою, што рухаючая сіла гісторыі народ, жартам падумаў Пятро, кідаючы ў грубку ў полумя сухія палачкі. Седзячы на перакуленым табурэце, ён узяў дроў, не азірнуўшыся і разбурыў нікую дычыну гульню. Ленка закрычала: "Тата, братне!" Ён павярнуўся, малая паспела збудаваць з кароткіх сукаватых палачак клеткі розныя па форме. Калі ён вярнуўся з арміі, дачка доўга і ўпарта не хацела называць яго татам, з незвычайнай дзіцячай хітрасцю абыходзілася без зваротку. Яму неяк не ўдавалася заваяваць яе сімпатыю. Гэта таксама засмучала Сашу. Аднойчы яна нават кінула з болем. «Які ты, бацька!» Гэта пакрыўдзіла Пятра, бо ён любіў дачку меў да яе вялікую пяшчоту і замілаванне. Бяда толькі што выказваў іх нязграбна, няўмела, а дзецям, мабыць, трэба знешнія праявы любові, ласкі. Прафесія бацькі таксама нялёгка набываецца. Пералом у іх адносінах адбыўся раптоўна. Пад новы год ён прывёз ёй з горада маленькія саначкі. Падарунак яна прыняла быякава, перавярнула на крыла палазы хусцінкай, зрабіла хатку сваёй адзінай ляльцы каці – Але калі ён павёз яе катацца і смела пусціў санкі з высокай гары, дачка завішчала ад захаплення і крыкнула на ўсё поле «Тата! Татачка, шчэ!» Можа, сто разоў яна паўтарала гэтае «Тата, шчэ!» і сто разоў ён ашалела ад радасці, абліваючыся потам цягнуў па слізкай сцежцы санкі на гару, дзе чарнелі рэшткі былога ветрака, і з крыкам і галёканнем, што таксама цешыла малою, пускаў уніз у стары калгасны сад. Саша рассказывала. Ленка, коли вучылася гаварыць, доўга адмоўнае не ставіла пасля дзея словаў. Ленка, хочаш малачка? Хачу не. Ленка, упадзеш, упаду не. А сваю частую просьбу мама не ідзі нікуды вымаўляла так: « Мама, ідзі куды не яго прыезду малой пайшоў пяты гадок, і яна гаварыла ўжо амаль правільна. Але Пятру так спадабалася яе не пасля слоў, што ён сам у размове з ёй з Сашай жартам пачаў гаварыць гэтак жа. І малая, забываючыся, часта пачала вяртацца да свае ранейшай канструкцыі сказаў. Саша спачатку смяялася, а пасля пачала непакоіцца. «Ну, навучыш педагог, смяяцца будуць з дзіцяці». Не кажи так, Лянок, тата говорить неправильно. Ленка следом за мати почала робить ему зауваги. Тата правильно не. Петро рыгатал. Тому и гэтая брать не так само рассмешила. Ленка здогадалася, что ён смеется, и тут же выправила свою помылку. Тата не тлеба блать сказала яна гэта з той мілай дзіцячай інтанацыяй, якую заўсёды выклікаю ў бацькоў замілаванне. Пятро прытуліў дачку да сябе, пацалаваў беленькія шаўкавістыя валосікі. Слаўны ты мой доктар, але ж нам трэба зварыць бульбачку. Ты хочаш бульбачкі? Хачу з жылам і каўтнула слінку. А ён бацька Пасля доўга не мог пракаўтнуць горкі камяк, што стаў у горле, роз душыў, выціскаў слёзы. Дзіця галодна, але не плача, не просіць, цярпліва чакае. Гаротныя дзеці вайны. Ленка з неразуменнем і здзіўленнем глядзела на яго. «Чаму таты блішчаць у вочы?» – спытала. «Ад дыму?» «Ад дыму!» – усміхнуўся Пятро, адпускаючы дачку. «Што ты набудавала тут?» «Сяло! Ета хата тёткі гапы, а ета сельсавет, а, а тут...» мамчына амбулаторыя, а гэта наш дом. О! <laughs> Ды ты вялікі архітэктар? Пятро дастаў віламі чыгунок, паставіў на прыпечак, ткнуў лыжкай. Ці не гатова бульба? Не, лыжка слізгала паміж бульбін. Але, лянок, прыйдзецца табе разбурыць адзін домік, трэба дровы, каб бульбачка даварылася. Які ты разбурыш? Э, магазін. У ім нічога няма. Мукі не, солі не і э, кафет не. Пятро зарагатаў. Правільна, дачка, разбурым магазін. Усё адно райспажыў саюз, нічога не завозіць нам адну гарэлку, да і тую тройчы разбаўляюць вадой. Нарэшце бульба зварылася. Адсэджваючы ваду, удыхаючы смачны пах, ён разважаў: "Але ты архітэктар. Мы маглі б з табой будаваць масты, але мама нікуды не хоча ехаць. Прыйдзецца нам займацца гісторыяй. Што ж, гісторыя таксама навука патрэбная, каб людзі не забываліся на мінулае. Большасць кніг, а іх нямала, ляжала на стале. Стол Саша раздабыла недзе адмысловы, панскі, можа стогадовы. Дзве ножкі яго першы майстра ўпрыгожыў адмысловай мастацкай разьбой, якую моцна папсаваў шашаль. Трэцяя пазнейшай работы – добра абгаблявана таксама нядрэнным майстрам, а чацвёртая звычайная бярозавая чурка яе прыладзіла сама Саша, абы стаяў гэты інвалід многіх войнаў. Стол быў гордасцю іх, багацейшы атрыбут мэбліроўкі і прадмет няспынных кпінаў і жартаў. Пятро адсунуў кніжкі, газетай заслаў квяцісты трафейны настольнік, каб не запэцкаць, Газеты ён шкадаваў не менш, чым настольнік, яны патрэбны былі яму ў працы. У Сашы не было такой павагі да газет. Яна іх безлітасна драла на свае парашкі. І ў іх часам за газеты былі сваркі. Каб знайсці самы нецікавы нумар, Пятро прагледзеў цэлы стос – У звязде на дзве палосы быў змешчаны праект і апісанне забудовы вёскі на 60 двароў. Нават на паперы вёска выглядала прыгожа і прывабліва. Яшчэ дні тры назад ён адклаў гэты нумар, каб выкарыстаць у сваёй чарговай гутарцы ці дакладзе. Ён разважаў, што Надрукавалі такі праект, значыцца, не ва ўсіх раёнах такая разруха, што людзі ніяк не могуць выбрацца з зямлянак хаця б у якія-небудзь хацінкі. А ёсць мясціны, дзе могуць збудаваць вот такія вёскі, як у газеце, цагляныя з чарапічнымі дахамі, з тыповымі гаспадарчымі пабудовамі. Прыгнуўшы да цэбульбы і наліўшы ў чарапок рыбінага тлушчу, Пятро падсунуў табурэтку бліжэй да акна, каб яшчэ раз больш уважліва прачытаць апісанне праекта казачнай вёскі. Акон у пакоі было ажно тры, а святла нямнога. Адно акно ўвогуле было забіта ў двух менш за палавіну шып, састаўленыя з кавалкаў шкла, рэшта ж пачарнелая фанера і ржавая бляха. Падчас завірухі праз гэтыя шыбы, як іх ні заканапачвалі, не затыкалі анучамі на стол, намятала гурбачкі снегу, усю зіму яны спалі на печы. Добра, што печ руская, вялікая, траім на ёй было зусім прасторна. Ужо даўно зайшло сонца. У дні блізкі ад вясновага ці асенняга сонцастаяння змяркаецца хутка і непрыкметна. Вокны выходзілі на поўнач і ўсход, і Пятру чытаў павольна, ледзьве разбіраючы словы артыкула. Кажуць, на змярканні часцей за ўсё чалавека гортваюць сумота, цяжкі роздум, трывога – Не ў яго гэта нельга было назваць ні трывогай, ні смуткам. Гэта было нешта зусім іншае, яму цяжка знайсці вызначэнне. Узнікла такая гама пачуццяў, што ён сам ніколі не здолеў бы разабрацца ў ёй, а тым больш расказаць каму-небудзь, нават такому блізкаму чалавеку, як Саша. Адно адчуў выразна, не скажа ён калгаснікам пра гэты сапраўды такі казачны праект, няхай чытаюць самі. А яму няма чаго гаварыць. Гэта той самы попіл, тое самае абяцанне малочных рэк, пра якое гаварыў грамыка. Ох, па нас, па нас, добры ты чалавек, але гутарыць з табой вось так, з вока на вока і душа ў душу небяспечна. Можаш ты загнаць вожыка ў мазгаўню. Саша увайшла большым клівачым звычайна. Пятру адразу яшчэ па яе кроках за дзвярыма ў калідора чуў, што яна нечым усхвалявана. бік загорнутую газету бутэльку, скінула сваю адзіную шарсцяную сукенку, што была і за рабочую, і за святочную, надзела старэнькую паркалёвую каротку. Зрабілася падобна на дзяўчынку падлетка, худзенькая, грудзі, два маленькія бугаркі, ключыцы тырчаць. Пятру стала шкада яе. Сэрца сціснулася, зашчымела ад жалю і яшчэ ад здагадкі, што Сашына усхваляванасці такое маўчанне мае дачыненне да яго. Зноў нейкае непаразуменне, якое. Хто-небудзь з настаўніц плётку пусціў, ёсць такія ўдовы зайздросніцы, ім чужое шчасце, што бяльмо ў воку – А мы з Ленкай бульбы зварылі, я пудай два прывалок, Ленка павячэрала ўжо. Добра паела дачушка. Саша нахілілася да малой, якая падбегла да яе, падолам сукенкі па-сялянску вытерла запэцканы тварык. Добра, а чаго ты так доўга, мама? А я малачка табе прынесла. Яна разгарнула газету, наліла з пляшкі. Малая, стоячы пасярод пакоя, трымаючы шклянку абедзвіма ручкамі, прагна і прыгожа піла, струменчыкі цяклі па барадзе на сукенку. Саша як бы не бачыла мужа быццам і не было яго. «Давай вячэраць, і мы, Сашок!» Яна не адказала. Спачатку ён разгублена прыціх, але хутка адчуў, што ў ім узнімаецца абурэнне – Што за дурная мода вось так маўчаць? Баліць табе скажы, закрычы. Я тут, я ёсць і разумею, бачу кожны рух тваёй душы. Можа і Саша пачула буру, бо раптам падышла да яго і сказала амаль шэптам, але тым шэптам, што гучней за любы крык. Ну, дарагі мужанёк, я думала ты ад маладосці ды дурноты нашкодзіў як кот. Паверыла, што і праўда гэта было раз. А вунь, што ты, ты, ты! Яна задыхнулася, ты і пасля знайшоў яе. Яна крута павярнулася, узяла з ложка плацце, выхапіла з кішэні пакамечаны канверт, На, ад тваёй ППЖ. Чытай, радуйся. Яна мужа кідае. Ці не да цябе збіраецца прыехаць. Пятро ўзяў канверт, нічога не разумеючы, не здагадваючыся нават, пра каго ідзе гаворка. І почырк яму нічога не сказаў. Але дастаўшы лісток не вытрымаў, глянуў на подпіс. «Тоня! Адкуль яна ўзялася? Як даведалася яго адрас? Ага, на канверте адрас яго бацькоў!» Пісьмо сюды пераслалі яны, бацькі. Зваротны адрас, знаёмая лічба палявой пошты, зенітны полк, дзе ён пачынаў службу і вайну. Толькі тады гэта быў асобны дывізіён, а цяпер полк. Нічога дзіўнага. Там у палку адрас яго бацькоў мог захавацца ў справах, у ранцах ці ў памяці, былых саслужыўцаў. Ён маланкава вачамі ў паўзмроку прабег кароткае пісьмо. Нічога асаблівага, ніякага нават напаміну пра іх адносіны. Што ж магло бурыць Сашу? Гэта? Са Сцяпанам у нас нічога не будзе. Кіну я яго, афармляю звальненне, паеду да мамы. Ага, вось гэта. Цяпер я часта думаю і кажу яму, недарэмна ты даў яму па мордзе, і словы твае ўспамінаю, якія ты сказаў у шпіталю ў Ландсбергу. Але толькі гэта. Некалі яшчэ ў партызанскім шпіталі ён расчулены чыста сардэчна прызнаўся пра сваю выпадковую сувязь з Тоней. Саша слова яму не сказала параненаму, але ён бачыў, што ёй балюча было. Помніць, як раптам змяніўся выраз яе твару, вачэй, як прыкусіла яна губу, якая пасля стала, як бы раптам аддалілася ад яго, зрабілася клапатлівай сястрой, міласэрнай сястрой не больш. Не без уплыву Марыі Сяргеевны яна пазней зноў наблізілася. А так магло здарыцца, што і зусім аддалілася б. У яго ўжо была з'явілася боязь страціць яе. Калі ён зноў пайшоў на фронт, боязь гэтая вырасла ў страх. Саша падагравала гэты страх сваімі пісьмамі, як бы між іншым паведамляла. Адзін раз пра тое, што заязджаў да яе Уладзімир Лялькевіч, другі, што ў вёсцы, дзе яна цяпер працуе, размясцілася вайсковая часць і многа маладых афіцэраў, Трэці, што да гаспадыні, дзе яна на кватэры, прыехаў на пабыўку сын, афіцэр. Толькі вярнуўшыся з арміі, Пятро даведаўся, што паведамленні гэтыя былі, помстай яму. Можа, не вельмі разумна і дасціпна, але інакш іх назваць нельга. Ніякая часць у грыбаўцы ніколі не стаяла. На кватэры Саша жыла ў жонкі Панаса Грамыкі. Адно толькі праўда пра Лялькевіча. Ён быў другім сакратаром райкома партыі, безумоўна, мог прыязджаць. Але ў Пятра ўжо тады ў партызанах – знікла усякая рэўнасць да яго. Страх безумоўна знік, калі ён вярнуўся. Саша, яго жонка, назаўсёды на ўсё жыццё і нішто не здолее іх разлучыць. Але бое, што зноў аддаліцца, як тады, перашкодзіла яму прызнацца, што ён меў сустрэчу з гэтай тоняй яшчэ раз у Германіі. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.